Book 2 63 კითხვის დასმა მეორე კითხვის დასმა 2 მე მაქვს ჰობი მე მაქვს ჰობი ჩოგბურთს ვთამაშობ ჩოგბურთს ვთამაშობ სად არის კორტები? სად არის კორტები? გააქვს შენ ჰობი? გააქვს შენ ჰობი? ფეხბურთს ვთამაშობ. ფეხბურთს ვთამაშობ. სად არის ფეხბურთის მოედანი? სად არის საფეხბურთო მოედანი? მხარი მткиვა. მხარი მткиვა. ფეხი და ხელიც მткиვა. ფეხი და ხელიც მткиვა. სად არის ექიმი? სად არის ექიმი? მე მანქანა მყავს. მე მანქანა მყავს. მე ასევე მოტოციკლიც მყავს. მე ასევე მოტოციკლიც მყავს. სად არის ავტოსადგომი? სად არის ავტოსადგომი? მე ჯემპრი მაქვს. მე ჯემპრი მაქვს. მე ქურთუკი და ჯინსიც მაქვს. მე ქურთუკი და ჯინსიც მაქვს. სად არის სარეცხი მანქანა? სად არის სარეცხი მანქანა? მე თეფში მაქვს. მე თებში მაქვს? მე მაქვს დანა, ჩანგალი და კოუსი. მე მაქვს დანა, ჩანგალი და კოუსი. სად არის მარილი და პილპილი? სად არის მარილი და პილპილი?